Zdeus cae anthropoi. Zdeus plazas anthropus e hermei nun autois enceiai. Caceinos metron poiesas ison enecien echastoe. Sunebe de tus men microfueis plero centas tu metru fronimus genestai. Tus de macrus, hate e efficomenu tu metru, mede mechri gonaton, eis pan to soma afronesterus genestai. Pros andra eumegethe men somati, catapsuchen de alogiston ho logos eukairos.